ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذله فيه النفوس الزادية بشرى لنفس آمنت No, ono što djecu zabranite, ono što oduzmete, morate nekim drugim na danas nadomestite. Koliko je danas roditelja koji su potpuno izbacili iz kuće televizor, a ostavili kompjuter koji je puno kasnije od jednog televizora, na televizoru možeš da zaključaš kanale. Ima kanala koji su naučni, subhanala. lijepo je da djeca zna istoriju, subhanala, pa kada e, gledajući istorijske kanale e, razmišlja o, recimo, narodima koje je Allah subhanala letala uništio. E, kada mu to kaže samo će otet, kakav a on u isto vrijeme da, da ima tako nešto u Kur'anu, to je uvijek način subhanala da, da djete razmišlja. Na primjer, geografiju. E, e Programme o životinjama subhanala, naučne razne emisije. Zašto djete ne pogledao? Nema nikakvih problema. Izbacivanje televizora iz kuće nije garancija da tvoje djete će biti pošteđeno tih kanala koji se ti bojiš. Ne ono što mi zabranimo, ne ono što mi ne objasnimo, zbog čega, zbog čega ukidamo ili ne nadomestimo našim drugim te zabrane, djeca će kad kad pozovu da vide zašto to svi drugi žele, zašto su svi drugi voli? Pa će onda otići kod prijateljstve, kod drugarstve, u školi, u kafiću, ne znam sve gdje, pa se pa oska na pa prešali kad se sve moguće. I tamo se naići na jako puno harama. Iz tog razloga, subhanala, moramo da malo vratimo se nazad, jedan korak nazad, da stavimo se na mjesto svoje djece, pa da vidimo, mi smo nekad gledali televizor, sve je to bilo dobro na tom televizoru, sve je loše. E, ajmo sad ono loše sve zabraniti na jedan lijep način, objasniti zbog čega je zabrana, a nakon toga su subhanova dozvolstveno što je za dozvolstveno što je čak i pohval. S druge strane, oni koji su izbacili televizora, ostavili ovaj internet, a 99% je takvih koji ja poznaje, ostavili su djecu su subhanova jedan grozan položaj da djeca traže preko interneta sve ono što, što su im zabranili na televizoru. Zabranili smo muziku. 戻っていく意味、どう戻っていく意味とは。ماذا ملكات مناسب ذات نظام انت تفكر سبحان الله انت تفكر حياة ايمان شرع ti svoje djete odgajao ono, i u drugim strana, ako ga odgojiš na ono na početak što smo rekli, da ono voli Allaha subhanahu wa ta'ala, da se stidi Allaha, onda se ne sikiraš za nek, da li ono bilo pored interneta, da li ono bilo pored e, televizora, da li ono bilo na ulici, da li ono bilo u da ti malo vremena s njim provodiš, i moraš imat garanciju da subhanallah ona će biti svjesna da ga Allah subhanallah e, Da ga gleda i da, ovaj, da će ga uvijek, kako sam rekla malo prije ovaj, na ovom prethodnom predavanju, da djete bude svjesno da njegovi nalazi se prednju gospodaru sa njegovim djelima. Isto kao što mi moramo biti svjesni toga. Znači moramo biti svjesni svaki dan da se naši nalazi prednju gospodaru sa našim djelima i nedjelima. Pa ako budemo svjesni toga i mi, to ćemo prenijeti na našu djecu, subhanala, da ćemo mi, mi tim primjer. Pa kad oni budu svjesni toga, oni će srce na vami obračunavati. Ja vam kažem i odgovorno tvrdim, naša djeca, je alhamdulillah i radulala njim, veliki su mu zavedi, oni se ide i kam tamo gdje mi ne možemo doći. Oni su i tramvaj, i u trolejbus, i u autobusu, i u školu, i svim mjestima gdje se miješa. I nije im imalo ovako. Iz tog razloga moramo da im pomognemo. Moramo da im odavamo počast priznanja, priznanje, a ne kritike. Da vide da mi smo svjesni koliko je njima teško. Da mi cijenimo tu njihovu ulogu koju oni imaju u islamu. Nemojte da govorite svoje djecu samo ružne osobine. Nemojte samo da im govorite kritike, nego im dajte i pohvala. A ja vam kažem, subhanala, evo što ne kažu možda majke. Ja se ponosim vama zaista ponosim to ovom našom djecom Subhanala, jer znam kako oni imaju danas ulogu. Oni mogu doći tamo gdje ja džaba mi sva predavanja i 20 godina dali Subhanala koje imam, ja ne mogu da dođem na mjesta na koja oni dođu. Ali oni svojim primjerom, oni svojim ponašanjem dolaze i mi trebamo Subhanala da im pomognemo u tome, mi moramo da im jednu važnu stvar kažemo. I evo sad vam ja, djevojke moja, kažem, ono što vaše majke misle, a što vam ne kažu. Mi se ne bojimo za vas. Mi imamo povjerenje u vas, ali nemamo povjerenje u sve one oko vas. Iz tog razloga pravimo graske. Iz tog razloga je taj diktatorski režim koji vas boli, koji vas pogađa. Imamo mi povjerenje u vas, ali nemamo povjerenje u one oko vas. Halalte nam što pravimo takve greške. A vidimo i znamo vašu ulogu u islamu. E, ja, Znači, kada je u pitanju komunikacije sa drugim ljudima, bez obzira da li se radilo o našim sestrama, muslimankama, mesobnom odnosu u familiji, našim mužom, svekrom, svekrvom, zalovom, jetrvama, ostalim članovima, ne samo porodce i ne samo muslimanima, nego ne i muslimanima. Subhanala stavimo jednu veliku grešku. Ljudima kada hoćemo da ukažemo na neku e, grešku, na neku lošu osobinu koju imaju, uvijek idemo direkt to je jako pogrešno metod. Sa tom metodom nećemo nikad sigurno postići ono što smo žali, makar nam bila iskrena namjera. Jer savjetovanje na samo nije savjetovanje u skupine ljudi i nije savjetovanje da ti kreneš sa vašim osobinama, svaki insan u sebi ima dobrih osobina. Ako ti savjetuješ svog, na primjer, e, e večera smo pisati o komunikaciji sa mužom, ako ti hoćeš da mu kažeš na jednu, jedinu sitnicu, jednu vresku, zašto recimo puno vremena to vodi kroz internet na Ako ti ideš direkt, pa odmah udariš na nje, ti provodiš previše vremena na internetu, ti na, zanemaruješ mene i porodicu, šta ti postigla time? Da je zagarantovan rekla svom mušku, koji je preponosan i ne dozvoljava da mu žena tako razgovara i nešto ne dozvoljava. Ali da se mu prikla i rekla, dragi moj, ti cijeli dan danas radiš, zarađuješ da oskrbiš našu porodicu, da se pobrineš za nas. Mi s tobojima i čekamo da dođeš. A kada dođeš, ti umjesto malo vremena da provedeš s nama, nisi ni primijetio da odeš na internet. Ako mu to ovim riječima, onda nema nigdje uvrede. Pobrala si, a možda svaka žena zna svog muža i zna koje su njegove dobre osobine, a pogotovo zna šta voli on da čuje. Ako si mu rekao to ono što on voli da čuje, a nakon toga rekla mu tu jednu kritiku u obliku savjeta, ne kritiki. Naravno da se taj savjet prihvati. Ali obzirom da mi stalno Suhanova kritikujemo, a sve to zovemo savjetovanje, zašto onda Suhanova ništa ne postižemo našim savjetom? Zato što idemo ovako ovim pogrešnim smjerom. Znači svaki insan ima pri sebi dobrih osobina. Hoćeš da savjetuješ sestru muslimanku, bilo koga Suhanova, Prvo mu pobroj njegove sve dobre osobine. Mora se čovjek makar pet dobrih osobina, bez kad su panova, svaki insan ima. Pa kad mu kažeš pet, pa kažeš moja sestra, a su panova vidi smasala kako si lijepa, čista, uredna, djeca ti lijepo odgojena, kuća čista, masala, sve blista, voli se lava, voli se poslanika, e zato se šeitan čokove ti napada, pa možda nisi ni primijetla. da su od onih koji voli da slađu ili da su od onih koji vole da pire informacije bez informacije. Nisi toga svjesna, sestro moja draga. Da jesi ne bi tako nešto radila. Ako kažeš ovim riječima, a stopalama kako neće to shvatiti kao čovjek. Ili kažeš ja te volim ime Allah, subhanallah kao. Vidite kako je poslanik Allah, alaihi wa sam savjetovao. Moja da ja se volim. Ja se volim u ime Allah, subhanallah kao. Ti si dobar insan, dobar moment. Samo da se malo znači na namaz više klanja. Allah možda. Kad ti kaže poslanik što sve ovo je to da te voli ba, da ti je rekao jedi sabili sad za mene ti došu. A vidimo njegovu komunikaciju sa ljudima. I nije ista komunikacija bila sa jednom i sa drugom. Ono je da s kim razgovara. Ne mogu ja na isti način da komuniciram sa starom majkom i sa vama moći. Ne može biti ista komunikacija nisu niska interesovanja, nisu niska hvatanja. Ima ljudi koji su pa neće da razmišljaju, na primjer da ja ne interpretiram a ete, prenosio se i sve to odavno sam ovaj prvo ankete ljudi izgube koncentraciju na sve to. Hoće nešto jednostavno, kratko, jasno da se razumiju. Hvala. Vidimo po kanim stava ove stvari kako se je ponašao Ali se radi Allahu anha i kako se ponašao prema Hatiz radi Allahu anha. Oba je mu bila supruge. Sa sam se je onda mogao i nasvaliti, posrčat s njom i nasmijati, odrasti da gleda bečin, borba bečinaca i takmičio se, znate, one čice, takmičio se u trčanju, pa jedan puta ona nek pobjedla dok je bila mlada i vitka drugi put, ona se malo udebljala, godine došla, pa ovaj, subhanova, on je upovjerio ovo ti je za ono, lijepo masalan čovjek, ali nemamo takvih priča sa Hatibom radi Allah onha. Sa Hatibom radi Allah onha koja je bila starija, koja je bila zbiljnija, koja je prošla mnoge stvari u životu koja je bila subhanova, na trgove, ona je razgovarali su o ozbiljnim stvarima. E, o, o, o poslanikovom poslanstvu, o trgovini, dogovarali poslove, dogovarali na koji način se Tupanova postali davu i tako dalje. Znači nema ovih kava. A da se s njom stavlja, to ne bi bilo isto prihvaćeno kao sa Ajsom radi Allah ona. Možda bi ona se smatrala gubljenjem vremena. Jer kada znamo žene kada dođu u godine Subhanova, njima je gubljenje vremena previše smilanje. Hvala vam, Navedimo Subhanova kako je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetovao. Jeste vidjeli izvod da on bio grub? Jeste vidjeli izvod da je on ponašao se onako kako danas mi se ponašamo? Onako kako ljudi da se učarili, da udjeli o stvari stereotipe. Evo uzmimo primjer Subhanova, na primjer, kako je on e, postupio prema Dabinu koji je došao u džaniju da izvrši malu nešto. nije dobro da se prekida. Druga stvar, da ako znamo da koje znače, najbolje ono koje iskapa je djedoću. Iskapa je djedoću koja je god bila da se spremna za namaz. Na onda čovjek koji voli za namaz, da bude kusati u redu ili nešto gdje će se klenati. Koja god god bila ništa od toga čisto. Pa se znao da se kolik što je Allah voli se mene, rekao mu sačekaj. Kada je završio, posle pa je opravio se u mjestu, volio Boga, a na savjetu mu je ovaj termina. Rekao je ovaj mentalni naslučanje su za učenje Kur'ana, za obavljanje namaza i sve tu. Nema, ti su poradio to je daleko od Islama, to je haram, to je mekruh, to je nazvajte šestvoru, ovako, onako. Nema toga, subhanala. Jedna rečenica, kratka, jasna, nema nikakve subhanala. Ravnog e, tona, nema osuđivanja. Nema ništa od toga, subhanala savjet koji je bio prihvaćen. Svi drugi a to bi način da onaj, razgovaraju, vjerojatno kao da Bedun ne nikad više došao u džan. A taj Bedun se mora dobio na tom pripremom ono kod namazu, samo za sobom za poslanika se je lavio Pa i te, kada je završio poslanik sa je lavio to, on rekao, ko je dobro, a pa je vidio da on, pa kaže, Allah ja milost je velika, sve je pohvatna. pitanje, ima ko šta pitat. A sve pitanje je dopunca ovako ovdje. Pita ima koja, ima gudljena nešto, nešto prologa maramo, a sjedi ono jedna sestra u rodu Druga, pita, da li si ti nešto u tome se lakirala nokta, tu jedna se nije lakirala nokta i tako da. Harala, a ti zbog ako nije ona nasavljala u toj grupi, tu je ona jedina nalakirala nokta. Jer su mogu nastavno mene i nju uzeti, ona mi malo sjedimo, popričamo, da na jedan uvijek način objasnimo sestri так не Такому каруту, а так не пути. А мама какой путем сказала, сам путевал. И какой он путевал. Как бы путем сказала, сам вот такой приносил на трятельно. ثم لا تنقل سبحان الله когда كربيب كربيب يا ربي كو يسبوه يستكاد كو يرهنك كو يعنيه زارة أنا ذات فوجدت صورك وقفت هديتك هديتك يا إبرادة أنا بكتير موضوع بكم بتتجعني On tako je nažalost, sestre moje drage. Nema rahmeta, nema, nema rahmeta u toj našoj međusobnoj komunikaciji. Zato se, zato, zato se nismo čisto naša srca. Da uvijek na jezik prevagne ono što je našoj, našoj duši. Ono ne može da krije ono što u srcu nalazi. Ne može. Uvijek se drži toga, sestro moja draga. Neće biti nikakvih problema sa onim bolestima srca, jezika i duše pokvare. Neće biti nikakvih problema. Jer se stalno analizira kako bi se učinite osjećala da neko se tako ponaša prema sebi. Gdje ti žena, na primjer, evo, zašto primijetila se, satra se ja, gledajte se sve, sa panirom u rukama jer sve jede i se kuna sam ja nekakav domaćina nego ali se mi ne osjećam nego. Ovaj, zato što su parala često se desi i puno pitama ima ovaj, iz raznih džemata po tom pitanju. Kada se desi ovako šetre, ima se stara koji ako nemaju svoju drugu drugačicu koja će prenije kanir, a ona sigurno ostane gladan niko da primijeti veliki je broj takvih žemata i razgovor puta ja sam prisutovala takvim stvarima. Niko mi ne primijeti nju da ona nije jela jer svako ima neko svoje A gdje je tu islam? Gdje je tu subhanala da smo slikali jedno pjesmu? I kako bi se ti volao da se naslov drugi kada ti dođeš u nekakav novi džemat? prvi put došla. Možda čak nisu uopće pokrivena. Možda nemaš veze sa islamom, došla ti čula da postoje dunalske, ovo, dženevske, ovo dunavske dženevske i ti čitala negdje po internetu knjigama i dođe da ti budeš prisutna na jednoj takvoj, ba, u jednoj Onda se niko ne naprimijeti, tamo sjediš negdje u, u čošku, niko ne, ni ne ni na, ne baci pogled Kako bi se ti u tom trenutku osjećao? Iz tog razloga, subhanala, moramo dobro da vodimo računa kada, subhanala, oni koji organizuju ovu dunjaočke ženatske pašte, da to budu sve meleci, da nema nikakvu šeitan, da nema pristupa niskoj strani. Pa da obratite pažnju na te stvari. Zatim, subhanala, iznošenje sramota. Ne mora ti, o tome ćemo sutra popodne pričati ako Bog da išala. Ali nekada E, ne moram uopće da kaže ime i prezme sestri. Kažu, nije Gita nisam rekla ime. A ma ti sam sam išla s prstom u nju. Koliko si je opisala u detalje. Pa još ako si opisala deset imena sa takvim opisom, onda ne uvaci što puštate za njih deset. Ja pa u njih deset nemam kontakt, Bože dragi, koja je. A što ti to treba ulaziti u prilogu? Šta imaš ti od toga? Šta imaš od toga? Gdje je volila ti da neko o dolazi dolazi neko društvo, neki gledat i neko o priča. Ne kaže Tina, ali eto, sve ispričao, samo se nije rekao Naravno da ne bi. Niko od nas ne bi volio stupanova da se nađe u takvoj situaciji. Pa ovo je niti stupanova da, da dozvoli sebi takvu stvar. S druge strane, svako od nas ono što bi volio da se nađe u takvoj situaciji jeste da se nađe jedna osoba koja će stati u njegu, za, zaštiti njegove časti, koja će stati u njegovu odbranu. A ako se nađe Subhana na tim tijelima, takve su se da ti budeš ta osoba. Jer će te Allah obilno nagraditi, Subhanala na dinjavke na Iraku, Allah će pokriti svoje sramote, Allah će biti zaštitnik Subhanala na sudnjem danu. Sam se puno Subhanala puta u situaciji kada budemo u kontaktu sa sestrama koje čine određene greške. Imamo jedno dvije mogućnosti. Ili da napustimo takve sestre, da se s njima ne družimo, čime bi se vam je ovih bio zadovoljan, ili da na lijetnu mudara način ispravljamo njihove greške lavu Allahovu Bogu. Ako nas nije, nije bude iskren, kako smo danas pitali, kad smo pitali na temu nije, onda će sigurno ova subhanahu dala nas pomoć, a u najmanju ruku ono što sigurno e, da se desi, jer mi imamo nažas prema našem mjestu, pa čak mi da, da nas ne poslušaju, nema nikakvih problema. Ima se stara koji se stalno gibaju, stalno diveti, stalno pričaju o drugim ljudima i mi smo svjesne, onaj ko priča sebi o drugim, da sigurno priča i drugima o sebi. To je sigurno, nema, nema u to djeljenja nikakve. Sad bojimo se takvih, bojimo se sjela s njima. Ali ako ih svi odbacimo, subhanala, ako niko ne bude s njima, onda će sigurno da odu u daj Bože, da nađu sad neku drugu šeitansko društvo. Zar nije bolje Subhanova kada sjedimo, kada se nađemo u njihovom društvu, da im kažemo Inače, ne samo po pitanju diveta, nego sestre moje, po pitanju drugih krupnih stvari, kada ne možemo u lice direkt da kažemo, što moja draga, znaš ti imaš pri sebi tako ružnu osobinu, onda možemo da primijenimo jednu drugu metodu koja je veoma uspješna i bezbolna, što je najbitnije, a to je da kažeš Subhanallah, ima jedna fina sestra, volim je ime Allaha, subhanallah, ima tako fini osobina pristavi, ali subhanallah, šeitan je zaveo, pa hoće da joj pokvari sva njena dobra djela time što je učinio od onih koji, koje su šeitanove sluge, odnosno one koje stalno kao poštari šeitanski prenose informacije, dezinformacije koje gibe Kada ti opisuješ ovako nešto i još kada pomeneš subhanallah, onu ženu koja, za koju su pitali poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a koju često volim da se sjetimo, pa kaže subhanallah, ima jedna žena, ima pri sebi puno fazova, nafila, posta, ibadeta i tako dalje, ali ima jednu sitnicu, jednu osobinu, ružnu osobinu, a to je da od njenog jezika nisu, od njenog jezika nisu mirne njene komšije. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u njoj nema nikakvog hajra, ona će u Drugu, drugu su mu opisali onu koja ima kod sebe samo farzova i veoma malo ili nikako na fila, ali od čijeg jezika i ruku su mirne svi drugi ljudi. I on je rekao u njoj, ako bude da svaki hajr ona će u I kada ti ovo na blagu lijep način spomeniš, pa kažeš da to odnosi na nekakvu cestu koje ti je žao subhanala da bude jedna od stanovnika džehennema zbog njenog jezika, Inša Allah, ona neće ni komentarsati, ona će to uzeti kao pouku, a ti ćeš imati nagradu kod Allah, fana, tela, bez obzira ona prihvatila savjet ili ne prihvatila. Ovo jeste savjet, ovo nije kritika i ne može ga niko ni da shvati kao kritika, ono što je najbitnije, to je bezbolno za nju, jer ona će uzeti pouku, a da ti joj ne kažeš direktno da je ona ta koja je kriva. Koje puno voli da podaju i koji ne obraćaju pažnju na vrijeme su tuđi, drugih sestara. Neke sestre su udate, druge nisu udate, su harala, a ima onih koje stalno imaju nekakav program, tu je danas, pol dana, ona će hodat. Time se reći Subhanala dovodi u veoma neugodnu situaciju sestre koje ili udate ili žive u zajednici i one trebaju na vrijeme državati ručak, one trebaju da srede kući Subhanala, još ako su u zajednici čekali svakrva, nije potrebe da srce <clears throat> dolazak neke sestre svaki dan sa djecom do sedi par sati, subhanova sve, u svemu se kasni i to se ponavlja iz dana u dan. Ako je kaže, nazavo sestre moja, nemojte ovo da radite jedno Ovo je subhanova zulum, ovo je musibat vrši. Kada se neko subhanova razvijeti, a ja ti ne možeš, meni se odgovorila sestre subhanova pa da za određenu sestru pa kaže subhanova, stavi, kaže, e, ruku na špijunku da ne vidim e, da je ona. Pa Jer znači ona je svjetla, da je prevršila svaku granicu, ona i dalje dolazi po čitav dan i po čitav dan smeta i žena Subhanova ima problema i sa mužom i sa crkvom i sa jer muž li danima u drugoj sobi, danima kasni sa, sa, za, sam jede, danima sam pije kafu Subhanova, sakrva i sakrva, nervozni od djece ne mogu, oni hoće popodne i spavati. Takve stvari se ne smije dešavati. Mi uvijek moram, ne bi volila je ovdje ni jedna od nas Subhanova da, da nju neko tako izvijeti. Pa ne smijemo ni, ni, ni E, ako ti dolazi sestru moja takva jedna i tako te zijeti, onda je također na indira da način kazi, a ako nastavi, ne se nikako prisavati da ju kažeš direktno, sestra moja draga, ja sebe volim, ima ona vas tala, znaš, meni je drago da mi dođeš, ali postoji vrijeme, postoje prioriteti. Prioritet za moju porodcu, za moju djecu, za neke druge stvari, i u mom životu postoji red i raspored. Molim te, možeš da mi dođeš u to i to vrijeme od toliko do toliko. Ja sam slobodna pa Ako si poslije toga ne dođe, onda nije prihvatila stare. Ili je zlona namjerna. Znači ona je sretna koje je tvoje vrijeme u kome se Subhanova neće zlom ti neće činiti, ako nastavi da dolazi onda Subhanova upitanje, je nije, nije nije, zašto na tebi dolazi. Ali u svakom slučaju, znači treba da primijenimo prvo ovu lijepu, blagu metodu na indirektan način, da kažemo nekoj drugoj koja smeta, koja donosi ovaj dom u porac, jer ako bude tu ona koja je nesvjesna onoga što radi, ona će uzeti poluku na tome što se završitala. Ali ako bude od onih koja, je, koja to svjesno radi, a ti je već ostavila nekakav prostor, vrijeme, kada tu ona tebe može doći, bez ikakvih problema, bez ikakve smetnje, da uživa se obavije u tom gostoprimstvu, ovaj, onda ako bude, da Ako ne bude, nisi ništa izgubila sa njom. Važan moment. A to je da 90% formirano mišljenje osobe pri prvom slučaju, prvom kontaktu, prvi 5 minuta. Bez obzira radila sam s prijateljima, neprijateljima, slučajnim prolaznicima i tako dalje. Znači ljudi koji prvi put se vide, ona, ono i mišljenje koje formiraju o sebi prvih 5 minuta uglavnom ostaje. Ono se vremenom ili povećava ili za koji se smanjuje, ali uvijek uglavnom je to suhanala ovaj, ono formirano mišljenje koje se drža do kraja života. A to je veoma malo pažnije pridanje. Nekada smo nervozni, nekada zurimo, nekada suhanala, nešto nas drugo smeta da ne obratimo pažnju na te stvari. Naš kontakt u, u, u prodavnici, naš kontakt u pekari, na pijacu, u, u škole, na rođenskom sastanku, u bolnici, na bilo kom javnom mjestu Subhanova ostavlja sliku, a na to malo vodimo, Subhanova, o tome malo vodimo računa, zaboravljajući da tu sliku ne ostavlja samo ti kada si u pitanju ti kao pojedinac, nego oni na ulici kroz tebe vide sliku drugih muslimana. Pa ako budemo veoma malo pažnje tome posvećivali, onda se ne možemo suditi stvarno što vani globalno onama imaju ružne slike. Jer one slike su hanova koje koji, na, primjer, osobe koje budu grobe, koje grubo postupaju sa ljudima, nažalost za naše takve puno braća i sestara, sve slike se brzo prošire. O tome se puno priča. A malo je oni koji se osmijenu, malo je oni koji su blagi, malo je oni koji su ljubazni. a su mala, nekada jedan osmijeh može biti presudan za neke psihološko stanje, na primjer, puno ljudi u depresiji, danas pogotovo poslije ratne, ovaj, posljedice su i takako ostavile traga tako da nekad e, lijep osmijeh u određenom trenutku, osmije kada je skadaka spadala, može i tekako, i tekako pomoći nekoj osobi. Ali ako si stalno namrgođen, ako si stalno smrknut, ako si stalno nešto punđaš, Uvijek se žališ. Imamo osoba koje veoma rijetko čuješ da kažu alhamdulillah. Ili stalno kuka, kuka, kuka na sve i onda na kraju kaže alhamdulillah na svemu. Allah akbar. Ja radim, subhanallah, Vazim. Pa ima osoba, subhanallah, su ti rekao na kraju alhamdulillah na svemu kada su nakukala satima. E tako je osoba obično ne kukaju jedan dan. To su osobe koje su čitav život mrzoplodno. Čitav život kukaju. Uvijek na nešto kukaju. Ko pa ti uzmeš, koji god ti uzmeš priča, priča, nešto ti mora se sjedno priča. joj ovaj kod mene ona ringla ne valja, kod mene ne znam onaj, ne mogu da stignem da odem da kupim. Ma svi ovi recepti skupi djecom, s tom koju god temu, zato priča je lekovanja, kaže, ma bježi, Boga ti tu, danas koja bi da ova tu radi. Ma molim te lijepo da imam šta čistit, prati, pilva. Priča je svijetu, kaže, i ovo je subhanova, je ti normalna. A priča je protivno, jer ti znači da sad pričam. Kad god ti uzme priča, to ona je tužno mrzno vojna osoba. To su onaj, oni mrdmudi subhanova, koji konstantno, konstantno kuđaju. I oni je nikad nije svi da neke kustinosti. Oni su svi u najjednostavniju situaciju da komplikuju. Kod njih nema jednostavno. Što bilo jednostavno kad može i komplikovati? Pa ja sam tako i osobala živi. Ali polako se zvanova trebamo na njih utjecati da budu oni vjerovatno nisu svjesni. Pa i podsjećaš, pa draga moja sestra od vas, ti konstantno si uvijek takva, to je ružna slika za druge, za druge ljude koji te vide sa strane. Možda ti i ja te znam dobro, pa znam da imaš dobro srce, dobro dušu, mašala, ja sam toliko pozitivna osobina pri ali druge ljude ne mogu da dopru do tvog srca, nego vide ono na prvi, na prvi pogled ti si uvijek namrgođena, uvijek gunđaš, uvijek se dereš po e, nikad ti kako nisam kad treba postala samo djecu gavanja, sve što svi ubrovno ne valja, niko, subhanova, nije to prijateljke te sestre da žive tako. Njima treba stvarno pomoć da uživaju u životu. Da ono bukvalno znaju zvano da, da ono što rade je pogrešno, da, e, da, se, da je to zapazi, da se to vidi, da je to vidljivo, subhanala. Pa, ovaj, imam jednu sestru, e, ka nikad u životu nije rekla, e, ima 200, sad je 3, 4 godine, Mašala, pitam, svaki put ma, djete preslatko je, stvarno mi ušu usrce. Kad god pitam za nje, uvijek je prva recenca, ma ne možete izdržati, ovo za poruče mi treba. Ona svetlo, draga, zvana, lari, lazim, svaki pa je što očekuje sa djeta, koja je jako puze, prohodaje, Subhanova, hajde reci mi samo je vam zdrav, jel dobro, je? To su oni koji se nezadovoljni, Subhanova kaže, pa kukaju, na primjer, na bereket. Ima ona predaja, subhanala, da je jednom šejiku došao neki pa kukao na bereket, ima problema sa bereketom, pa kaže, on bio mi prodao svoje vi za hiljadu dirima, kaže, ne bi. Bio služ za hiljadu dirima, kaže, ne bi. Bio svoje ruke za hiljadu dirima, ma kakvi. Beo nage nebu, pa kaže, ja vidim da ti kukaš da ništa nema, a imaš hiljade hiljada, subhanala. Ovaj, e, pa to je to oni, subhanala, ovdje se stvarno, sve se ne moje sreći su nije mali stvari, nije to džaba rečeno. To jeste tako, subhanala. Nauči da budeš zadovoljna svime što imaš. I bit ćeš uvijek zadovoljna, jer ćeš imat sve što želiš. Ti ne želiš više od onog što imaš. Allah će ti davat neminovno onaj koji traži ahira dunjalog će mu neminovno doći. I vi od onoga što mi tražimo, jer Allah spanala žala zna je za nas hajr. Sve je za nas dobro, šta nam je kad potrebno. Ti tražiš ono što misliš da ti treba. A samo Allah zna šta te mi treba. I alhamdulillah da nije prema nama, nego prema onom što Allah spanala žala zna da nam treba. Inače, mi malo dobivali. Hvala. Ljudima, budemo postavljali na njihovo mjesto onda nećemo imati problema sa ulazkom u tuđe mjeste, sa određivanjem visine tuđeg imana. Lako ćemo naći drugim opravdanje, sad neće se izraziti opravdanje Subhanova. Jednostavno neće se zanimati. Sad se briga onaj gaze, ono, onaj gaze, ono. Zanima li ništa, on davati. Neću se mi da razmišljam, ništa. Nema drugih odgovora traženja opravdanja. Jer ja sam sigurna, svaki insan na ovoj planeti, zemlji, da ima opravdanje za svoje postupke. Toliko toga sam vidjela kroz savjetovali se sebi u prvom perigodu ispovijesti raznih stara, djece i omlađenje Subhanova. Hvala Allahu uzvišenom da sam na postala neovisna o razmišljanju ulazu istraživanju tuđih ovaj, opravdanja, zašto je ovo u situaciju određene sestre koja je napisala ispovijed svoju i onda zamislim jarabi kako je gledaju drugi ljudi koji ne znaju šta je njih, koji ne znaju koliko ona pati, koji ne znaju kroz koja iskušenja ona prolazi. A ti sjedi zaspokana u svojoj kući i razmišljaj o njenom hijabu, o njenom nikabu, o njenom braku, o njenoj djeci, o ne znam, Uh, milion drugih stvari. Sije se tu da razmišlja o njoj, a njoj jadne se nije nidosta sopanala, ona, ona prolazi kroz ovo dunjalovski džene. Nema potrebe uopće da tražim sopanala opravdanja. Ako tražim opravdanje, možda je znam postor. Ne moram da ja pisat, ne moram da ja ni znat Bitno je da ona ima odnos sa svojim gospodarom, da ona bude svjesna da će ona polagati da su pred svojim gospodarom. A to da ja, pored svojim zelaja, svoje iskušenja, valja pa meni su hvala, ne možete maket na sudnjem danu, sa mjesta svog, da ne budeš odgovarao za svaku sekundu koju si provjela na dunjalku, za svoju modu usta si provjela, za znanje koje je naučila, kako se naučila i što si podijelila, jer si učinila to znanje, za bereket kako si zaradila, je halal ili haram način, kako se potrošila Subhanova i kako dalje Subhanova. Da, da ja razmišljam pored koliki mojih briga Subhanova, znate li koliko je to minuta koliko je to sekundi, panova, mog života, mog bilo čije, sve na o njoj Ja unaprijed znam imaš opravdanje da ću priča. Šta je u tvom srcu i šta je tvoje mjesto, to između tebe i Allah. A da mi izbjedimo, sestre moje drage, pa smo se analizirajući tuđe postupke. A pa onda nam život u tome, Dođe Dođete pokucate se smrti na vrata, a zateknete ti tamo analiziraš tuđe postupke. Moja te je malo sakre, kad završim film pa ću ja malo sebe izanalizirati, pa vidjeti kome sam šta dužno, samo da raskrčim to pa ti dođi. Subhanallah, vazim, naravno da nećemo, možda će ti pokušat. Možda će ti pokušati, bit će oni koji će reći Allahu, subhanallah, kao vrati me na dunjavku. Da ja malo živim i pokornost sebi, ja se pokajam. Pa nije se dobiti neće nije se dobiti drugu priliku. Znači imao si priliku na dunjavku, Imala si priliku i ti subhanallah ne, da ti širiš od sebe pozitivnu energiju, da ljudima pokazuješ ljepotu života na ovom dunjalku, da im olakšaš ulogu našu na ovom svijetu. Uloga na ovom svijetu je nije Subhanova Islama. Da svi, svi smo mi ambasade, svi smo mi daji i Samo od nas jači učenjaci Subhanova. Ali svi smo mi ambasadori Islama, svi mi istu ulogu na ovom dunjalku Subhanova. Svi smo dužni da primimo supanova Allahu u vjeru. A zašto jedni drugima ne olakšamo to širenje? Zašto jedni drugima ne olakšamo dunjavuk? Zašto ne ovdje e, omilimo, da budemo oni subhanova koji e, kojima će za, za, i vjerovjesnici i poslanici i šahidi. Svi će izajediti na sudnjem danu. Zbog počasti koji se doći. Sestre moja draga, jako papagaj spominjem ovu. Zato što nije teško da dođe do tog stepena da se zavide i poslanici, i šehidi, i vjerovjesnici. To su oni subhanova koji hodaju po svijetu, troše jezike savjetuju se ljude. Koji kaže po poslanik sallallahu alejhi ve sellem, omiljavaju ljude Allahu i ljude i omiljavaju Allaha ljudima. Pa pitali su, kažu, poslanice, mi znamo, mi možemo da razumijemo kako su Allaha omiljavaju ljudima. Jeste pričaju lijepo Allahu spanova čala. Ali kako ljude omiljavaju Allahu spanova čala? Pa kaže Subhanova, oni ne odustaju od pozivanja na dobro ne od zla. Oni pozivaju na dobro i odvraćaju od zla stalno. Oni stalno razvijaju ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ako ih poslušaju, naravno da postanu Allah i Đelešanu miljenici, štićenici, sestre moje dragi. A koja od nas to ne može da bude? Može nova i bila i svaka, samo da svoja jezik ostavi u strani. Samo da kaže ja da da ovo što pušto vrijeme potrošim, zamijenim supanova, a ovim pozivanjem na dobro je odvršanje od vas. Neko će te poslušat, neko će Ali ti ćeš imat nagradu kod vas spadala i ta to je zagarantovano. Zašto smo počeli sa mjestom Subhanala danas? Zato da, da, da naučimo Subhanala da čistimo svoje mjeste. Da naučimo da čistimo svoja srca. Draga na sestra, ako je tvoje mjesto da se zavide i poslanici i se Zajedit ćete ako Bog da Samo svoj jezik za poslu pozivanjem na dobro i odvraćanjem od zla. Ostavi sa strane sve ove ružne supanova komunikacije sa ljudima oko nas. Ako ti bude glavna misija na ovom su supanova pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, ne skiraj se ba. Vidite svaki hajr svim komunikacijama. I sa prijateljima i sa neprijateljima jer ti Allah supanova tala tu obećava. A to su onog subhanova mindari od svetlosti i nura. Ne može to svako dobiti subhanova. Zato, Zato što subhanova robujemo šeitanu prokletu. Zato što pustimo u našoj komunikaciji sa ljudima subhanova da sve se svede na kritikovanje, na, na analiziranje tuđih postupaka, na nabrajanje loših osobina subhanova, na kukanje ovo, na su subhanova, odnosenje jedni prema drugima. A sve subhanova to možemo da zamijenimo, kaže sa ovim mimberima od svjetlosti od nura. Da bi bilo, da bi bilo se ovih mudera od svjetlosti parova, trebamo samo nas nas da ostavimo po strani i da popravimo naše međusobne neodnosne. Da ne budemo grubi i otvore jedni prema drugima da probudimo taj rahmet Subhanova koji se u nama nalazi, koji je samo jedan stepen na Allahove Đelešanovu milosti, koji je spustio na zemlju, kojom ima milost e, životinja prema svom djetetu, prema, majka prema svom djetetu i mi koji imamo milost jedni prema drugima. Znači ta milost postoji negdje, treba da je probudimo, moramo da je probudimo. Da bismo je probudili moramo na stranu da ostavimo naš Moramo da zgazimo naš nas, Subhanova da nam bude prioritet Allahova Đelešanuhu, milost Allahova Đelešanuhu, ljubav Allahova Đelešanuhu, zadovoljstvo Subhanova. A to nećemo postići na način na koji smo do sada komunicirali Nego ako Bog ne instala, ako nas ništa drugo ne može da vodi, onda da, da nas vodi ovaj iskren nije Subhanova, da budemo kod Allahova Subhanova metala među odabranima. To možemo, nije nikakav problem. Šta nas pretrava od toga? Pretrava nas da učinimo istinsku te obo Allahu subhanahu wa za sve ono što je bilo do sada, da halalimo se međusobno subhanahu i da krenemo od nule, od nule. To su nam i neprijatelji islama sa svih strana koji u družu protiv nas subhanahu Ne gube ni najmanje vrijeme. Nimalo ne gube vrijeme. Razne tehnologije se razvile po, tom, po tim zatim ubacili ste u naše redove ubacali su fitnu stupanova u naša srca. A da, ni, a da smo se držali ovog stupanova, a da iskuci koji sam navela stupanova, ne se takve stvari dešavale. Jer ti kada voliš sestru u lana Allaha Subhanova tela, voliš svakog svog brata muslimana i u svakom od njih vidiš samo dobro, nikako zlo, vidiš samo svoje zlo. Tuđe ne jer se ne zanima, za njeg nećeš odgovarati sa Allahom Subhanova tela. E ako ovako radimo, ako se držimo Kur'ana i Suneta, čvrsto oko jednog uzeta S njima tražimo opravdanja, ne zanima nas tuđe greške Subhanala, nećemo za tuđe postupke odgovarati. Ne postoji taj sa strane koji može da ubaci fitnu među nas. Nema te tehnologije, nema te Subhanala škole, psihologije, u šta sve završavaju, da ubace se među nas sve nebove. Da je to uzaludno ako ti na sredstvu ti kažu, kažeš ne zanima me. On je moj brat u islamu, ja ne volim ima Allaha subhanahu wa ta'ala, u njemu ima dobra, a njegovo zlo da mu Allah subhanahu wa ta'ala pokrije, da od mene kaži. Tako isto sa sestvom muslimankom. Kada ti dođe jednom pa da ti tako obavijesti, pa drugi put, pa treći put, peti, vidi nema pa pa dođe drugoj žrtvi, trećoj, petoj, desetoj, a mi svi jedinstveni, mi, mi se volimo i na Allaha. Nećemo subhanahu da, da neko nas da nas neko razjedinuje, da nas neko razdvaja, da umakne među nas šeitane i sitne suparava. Neko ćemo međusobno se savjetovati ovako kako smo pričali na početku današnjeg predavanja. Ako vidimo neki greški, a želimo svi da idemo u ženet, nećemo nikog da ostavimo. Nikog nećemo da izostavimo. Hoćemo svakog za ruku da povedemo supanava i Onda smo da na najljepši način, najbolji način savjetujemo, ne kritikujemo. Ne napadamo, ne otjerujemo od od ljudi Subhanova. I onda neće biti nikakve terminologije koja se moći Subhanova da nas razboji, da nas napada. Zato molim vas, sestra moje drage, pogotovo vi koji ste u dijaspori. Nema vas puno, među kjaterima ste, među dosmanima Subhanova. Budite jedinstveni. Ostanite po strani svoje nefse. Nemojte pričat subhanala, sutra ćemo pričat o tome subhanala. Nema iskrenog vijeta, tako mi Allah nema iskrenog vijeta, niti u jednom gibatu, niti donošenju informacija. Jer ova je subhanala tela kaže, ako ti kakav neposten čovjek donese informaciju, prije kako prvo je dobra provjerica, da ne se nekom nasilje učinili, kada se poslije nekada. Ne traže ova subhanala tela neki čovjek, nego kaže nekakav neposten čovjek. Nekakav pokvaren čovjek. Znači, nema postanova koji će se dovoljati postanova sa informacijama o svojim braćim sestrama. Ne postoji takav postanova. Znači, nema postanova. A ovaj ga opisuje kao pokvarenog. Pa moramo postanova da vrsto držimo svoje redove. Moramo postanova da čuvamo nismo nikog da odbacimo. Znana je bitan svaki musliman. Svaki musliman, ono, svaki ljudska. A pogotovo vi ovdje koji, je malo, mi to ovdje manjina postanova. Pa ne smije se ta manjina ni na koji način razrednjavati. Nema tog opravdanja koje je vas kuparova razrednjavati. Da možete jedne na druge popreko voda, da, da nema rahmeta među vama, da se radujete tuđim nesrećama, da analizirate, kritikujete i tako dalje. Nema opravdanja, ne postoji opravdanje za takve stvari. Sestre moje drage, to nije radio ni poslanik sallallahu koji je imao Subanova najviše argumenta da takve stvari radi, ali nije. Vidimo kako je on komunicirao u Subhanova i sa neznalicama, i sa grijesnicima, i sa prijateljima, i sa neprijateljima. Nije pojedine poslanika to Allah uvijek što on samo putanje brade, praćenje pantalona, žrtav, nikad, namaz, eh, ho, zekak i tako dalje. Ne možemo mi uzeti samo ono što nam pače, a ostaviti ono što nam ne pače. Ako slijedimo, slijedimo sve. A hoćemo sada da slijedimo sve. Zato ćemo ako Bog ne instala da šeitana prokletog poradimo sa zadovoljstvom i nećemo nikad više da dozvolimo panova. da u današnje vrijeme kada se čitav svijet podružio protiv nas panova, mi budemo jedni drugima dovoljni. Ja molim Allah Subhanahu tela, da nas sačuvi od što zbrki za nas pomogne. Subhanahu wa ta'ala da nas